บุ๊กทูยี่สิบโดเซจโดเซจการสนทนาหนึ่ง small talk 1 small talk 1 d i s c u t i ทำตัวตามสบายค่ะ f a c e t i v ă comod ฟอร์เจติวาโคมดทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะซิมติติวอร์กาคาเซซิมติติวอร์กาคาเซคุณอยากดื่มอะไรคะเจดอริตซาเบตเจดอริตซาเบตคุณชอบดนตรีไหมคะยูบิตมูสิกายูบิตมูสิกา ดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ Mie îmi place muzica clasică. Mie îmi place muzica clasică. นี่คือซีดีของดิฉันค่ะ Aici sunt CD-urile mele. Aici sunt CD-urile mele. คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะ Cântați la un instrument? Cântați la un instrument? นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะ Aici este chitara mea. Aici este chitara mea. คุณชอบร้องเพลงไหมคะ Cântați cu plăcere? Cântați cu plăcere? คุณมีลูกไหมคะ Aveți copii? aveți copii? คุณมีสุนัขไหมคะ Aveți un câine? Aveți un câine? คุณมีแมวไหมคะ Aveți o pisică? Aveți o pisică? นี่คือหนังสือของดิฉัน Aici sunt cărțile mele. Aici sunt cărțile mele. ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ Eu tocmai citesc această carte. Eu tocmai citesc această carte. คุณชอบอ่านอะไรคะ Ce citiți cu plăcere? Ce citiți cu plăcere? คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ Mergeți cu plăcere la concert? Mergeți cu plăcere la concert? คุณชอบไปดูละครไหมคะ Mergeți cu plăcere la teatru? Mergeți cu plăcere la teatru? คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ Mergeți cu plăcere la operă? Mergeți cu plăcere la operă? กรุณาไปที่